Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. 31. ožujka 1959. godine 14. Dalaj Lama, vjerski i svjetovni poglavar Tibeta, prešao je kinesko-indijsku granicu, zapravo crtu koju je 1914. poukao britanski kolonijalni službenik Henry McMahon kako bi razgraničio Tibet od Britanske Indije. Tibet se de facto osamostalio u vrijeme kada kineska središnja vlast, prvo dinastija Qinga od 1911. republika, više nisu mogli vladati udaljenim područjima. Kada je u listopadu 1949. Mao Mao tse proglasio Narodnu republiku Kinu, kineske trupe ušle su u Tibet i ponovno ga stavile pod kontrolu vlasti u Pekingu. Godine 1951. u Peking je pozvana delegacija Tibeta koja je naloženo da potpiše sporazum prema kojemu je Tibet autonomna regija Kine. Tada je proklamirano načelo jedna država, dva sistema, ali ono nije uspjelo. U ožujku 1959. u Tibetu je izbila pobuna protiv kineske vlasti. Pobuna je ugušena, a Dalai Lama je odlučio otići iz Tibeta. Utočište je našao u Indiji. Tri tjedna nakon što je došao u Indiju, primio ga je njezin premijer Jawaharlal Nehru, o čemu su razgovarali, piše Ramachandra Guha u knjizi Indija nakon Gandija. Dalai Lama rekao je Nehru da bilo koje reforme u Tibetu trebaju poduzeti Tibetanci i da one moraju biti u skladu s njihovom vjerom i tradicijom. Kineski put ostavit će ljude bez svojih duša. Njegova jedina nada sada je bila da se ostvari nezavisnost Tibeta uz pomoć Indije. U odgovoru Nehru je svom posjetitelju rekao da Indija neće započeti rat s Kinom zbog slobode Tibeta. Cijeli svijet ne može ostvariti slobodu Tibeta, osim ako ne bude uništeno cijelo tkanje kineske države. Ako i krene prema zapadu, Nehru je rekao Dalaj Lami, on će izgledati kao komad robe. Amerikanci i Europljani nemaju stvarne simpatije za njegov narod i ciljeve. Sve što oni žele je da iskoriste Tibet za hladni rat protiv Sovjetskog saveza. Nehru je još poručio 14. Dalaj Lami da stav nezavisnost ili ništa nikuda ne vodi. Treba ostaviti vrata otvorena za pregovore i sporazum s Kinom. Indija u tome može pomoći. Nehru je rekao te riječi jer je znao da su odnosi s Kinom loši i bez dolaska Dalaj Lame. Postaće još gori. Godine 1914. u Šimli britanski visoki kolonijalni službenik Henry McMahon otvorio konferenciju koja je trebala odrediti odnose između Tibeta i Britanske Indije. Velika Britanija odlučila je iskoristiti kaos u Kini, koji je još više pojačan padom dinastije Qing i proglašenjem republike, i odrediti granice s Tibetom, koji je iskoristio kaos u Kini kako bi proglasio nezavisnost. Velika Britanija nije priznala nezavisnost Tibeta, ali je s njim odlučila odrediti granice i to u svoju korist. Rezultat je bila takozvana McMahonova crna crta koja je odredila granicu između Tibeta i Britanske Indije. Kada je Indija postala nezavisna, prihvatila je tu granicu. Kina pak ni u kom slučaju nije namjeravala prihvatiti granicu koju je u doba njezine slabosti, za koju su uvelike bile odgovorne zapadne sile, odredila jedna od tih sila. Godine 1958. premijeri Kine i Indije počeli su si slati pisma. Ramachandra Guha piše. U prosincu te godine indijski premijer napisao je prvo u nizu dugih pisama Čuen lai Nehru je počeo izražavajući divljenje za kineski ekonomski napredak prije nego što je nježno i pažljivo spomenuo pitanje granice. Kada su se susreli 1956. prisjetio se Nehru, kineski vođa dao je naslutiti da misli da je McMahonova crta ostavština britanskog imperializma, ali da će njegova vlada zbog prijateljskih odnosa između Kine i Indije, nakon što se savjetuje s lokalnim tibetanskim vlastima, dati svoje priznanje toj granici. Mjesec dana kasnije Chuen Lai odgovorio je tvrdeći da povijesno nijedan sporazum ili dogovor o kinesko-indijskoj granici nikada nije zaključen. McMahonova crta je proizvod britanske politike i agresije protiv kineske regije Tibet. Pravno gledano, ona se ne može smatrati legalnom. 22. ožujka 1959. Nehru je odgovorio na čuvovo pismo. Ona je završilo nadom da će doći do brzog dogovora o problemu granice. Onda je Dalaj Lama pobjegao u Indiju. Kina je odgovorila pitanjem nije li primanje Dalaj Lame od indijskog premijera davanje legitimiteta tibetanskoj nezavisnosti. Za Kinu ustanak u Tibetu bio je dijelo odbjeglih reakcionara iz više klase, američkih imperialista i Čankajšekove klike. U travnju 1960. Chuen Lai je došao u tjedan dana dugi posjet New Delhiju. Razgovarao je s Nehruom skoro 20 sati. Niti razgovori nisu dali rezultata. Stvari će brzo postati još gore. Ramachandra Guha piše. Do tog vremena razmjena između Indije i Kine uključivala je metke kao i pisma. Krajem kolovoza 1959. dogodio se oružani sukob kod Longjua na McMahonovoj crti u istočnom sektoru granice. Onda je krajem listopada 1959. indijsku obhodnju kod prijevoja Konka u Ladaku napala kineska obhodnja. Devet indijskih vojnika ubijeno je, mnogo ih je zarobljeno. Kinezi su tvrdili da su Indijci namjerno ušli u kineski teritorij. Indijci su odgovorili da su samo patrolirali na svojoj strani granice. Godine 1960. Indija je na sve to odgovorila svojom politikom prema naprijed. Ona je dogovorena u vladi u travnju te godine, nakon što je postalo jasno da izmjena pisama između Nehura i Čua neće riješiti problem granice. Prema toj politici indijske trupe trebale su patrolirati što je moguće bliže McMahonovoj crti. To je značilo i ulazak u Aksai i Čin, koji je bio pod kineskom kontrolom i koji je Kina namjeravala zadržati pod svaku cijenu, jer je preko njega vodila strateška prometnica koja je spajala Xinjiang s Tibetom. Nakon što je ta politika donesena, od nje se odustalo jer indijska vojska nije bila sigurna imali snage za njezinu primjenu. Nije puno vremena prošlo, Indija je opet promijenila politiku prema granici. Roderick McFarquhar u trećem tomu svojih izvora kulturne revolucije piše U rujnu 1961. velika procjena koju je sastavio obavještajni ured u New Delhiju zaključila je da Kinezi neće napasti indijske granične postaje jednom kada su one postavljene i drugoga studenoga Nehru je održao sastanak s ministrom obrane i pouzdanim suradnikom Krišnom Menonom i višim vojnim časnicima na kojima je donesena čvrsta odluka da se uspostave nove pogranične postaje u Ladaku. Čak i na istočnom sektoru, uzduž granica između Tibeta i sjeverozapadne pogranične agencije NEFE, koja je bila mirna u to vrijeme, ukinuta je postojeća zabrana operacija unutar 3 km od granice i lokalnom je zapovjedniku naređeno da zatvori rupe sustavnim napredovanjem prema McMahonovoj crti. Ono što je bilo čudno u svom tom postupanju indijske vlade bilo je to da je ona znala da je indijska vojska slabije naoružana i da se kineske trupe mogu osloniti na puno bolju logističku mrežu koju su izgradili nakon 1949. Ali sukobi nisu jenjavali U proljeće i ljeto 1962. bili su sve žešći. Ramachandra Guha piše. Od 1959. kako u Ladaku, tako i u Nefi, Kinezi i Indijci igrali su igru mačke i miša šaljući trupe u ničiju zemlju, sukobljavajući se amo i tamo, dok su njihovi vođe izmjenjivali pisma i ponekad se čak i susreli. Sada su stvari eskalirale do nikad prije zabilježene razine. Na Indice koji su bili u doli, Kinezi su odgovorili dolaskom u Tagla, izravno iznad njih. To je pak izazvalo Indice da ih pokušaju otamo otjerati. Kada to nije uspjelo, Nehru je u Delhiju rekao novinarima da su vojsci dani napuci da još jednom pokušaju izgurati neprijatelja. 6. listopada 1962. Narodno-slobodilačka vojska Kine na granici s Indijom dobila je ovu zapovjed. Ako indijska vojska napadne, udarite nemilosrdno. Ako napadne, nemojte ih samo odbaciti. Udarite ih tako žestoko da to boli. 20. listopada 1962. kineska vojska pokrenula se uzduž cijele McMahonove crte i zadala udarac Indiji koji je stvarno zabolio. Rat koji je trajao mjesec dana i jedan dan i koji je jednostavno okončala Narodno-slobodilačka vojska Kine, pokazao je kinesku nadmoć u oružju, logistici, strategiji i planiranju. Poraz je ostavio velikog traga na Nehru. Izgledao je sve stariji, umorniji, sporo je hodao. Poraz nije dugo nadživio. Umre u svibnju 1964. U listopadu i studenom 1962. Indija i Kina mjesec i jedan dan vodile su rat oko granice koju Kina nije priznavala i ne priznaju ni dan danas. Od te 1962. Kina i Indija sukobile su se na granici 1967. 75. 87. Sukob se nastavio u 21. stoljeću 2017. od 2020. do 2022. Ono što se promijenilo u 21. stoljeću je to da su Indija i Kina daleko danas od zemalja koje su 1962. ratovale. Početkom 21. stoljeća obje zemlje, posebno Kina, počele su smatrati da je vrijeme kada se učilo od zapada pri kraju. Ekonomska kriza iz 2008. bila je trenutak koji je pokazao da je vrijeme učenja gotovo. Govori Zorana Baković, dopisnica Ljubljanskog dnevnika Delo s dalekog istoka. Tu je prestala volja kineskog vrha za bilo kakvim kompromisom. Da pomenem samo da je 2003. godine Kina priznala Sikim, koji nije dugo priznavala i oko kojega se sporila sa Indijom i to je bila posljednja, posljednji korak nekakvog ustupka koji je Kina bila spremna napraviti. Do 2008. godine Kina se pozicionira sa sljedećim stajalištima. Ni pedalj zemlje nikome ne dati. Pregovori, teritorijalni pregovori e, sa Indijom će se voditi u kompletu. Dakle, neće se razgovarati više o pojedinačnim regijama koje će ići. Jer je bilo u jednom trenutku prijedlog je bio da se naprosto jedan dio ustupak napravi Indije, na drugome, drugoj, sekciji te e, linije razgraničenja Indije. Ne, Kina kaže ne želimo više tako ili ćemo rješavati sve ili ništa, što je značilo ništa, jer Kina više ne odustaje niti od pedlja svoje zemlje i tu se pozicionira kao država koja je spremna ići u rat za ono što je nacionalni interes, nije nacionalni interes, prije svega je taj teritorijalni integritet, naravno državni suverenitet, ali on nije nikada bio toliko upitan, ali teritorijalni integritet jest i pojavljuje se ta prva naznaka da ta Kina više ni od koga ne uči, ima svoju povijest, ima svoju, svoj partijski program i ovo što je Xi Jinping samo definirao da će do 2035. Kina postati relativno razvijena, a do 49. odnosno 2050. postati najrazvijenija supersila svijeta, već je tada uveliko upisano negdje u partijska dokumenta komunističke partije. Razlika je samo u tome što je Hu Jintao bio jedan relativno blagi vođa koji je još uvijek bio unutar kolektivnog rukovodstva te je imao oko sebe još svoju tu skupinu e, na čelu Politbiroa i u stalnom komitetu Politbiroa s kojom je dijelio i postojao taj, taj sustav donošenja odluka koji je bio kolektivni. A onda je došao Xi Jinping koji je sve to razbio i rekao sada ja o tome odlučujem i zapravo naslijedio tu liniju koja kaže ne ne Kina više nema apsolutno ni u kojoj projekciji za narednih e, koliko god hoćete tisućljeća demokraciju u planu. Stranka Baratija Džanata ili Indijska narodna stranka nastala je 1980. godine nakon što se godinu dana prije raspala prva vlada koju je sastavila stranka Džanata. Baratija Džanata nastala je na ruševinama stranke Džanata. Prvi je put Baratija Džanata uspjela sastaviti vladu 1996. Premijer je bio Atal Bihari Vajpayee. Ali ta je vlada vladala 13 dana. Naslijedila je vlada koja je sastavila Džanata Dal, narodna stranka, koja je također nastala na ostacima stranke Džanata. Paratija Džanata ponovno je uspjela sastaviti vladu 1998. Premijer je bio Pai. Ta je vlada potrajala do 2004. godine, kada je na izborima pobjedila kongresna stranka ili ti Indijski nacionalni kongres. Stranka Baratija Džanata ima ovo geslo. Zemlja na prvom mjestu, stranka na drugom, ja na trećem mjestu. Slogan je danas isti, ali zbog čovjeka koji je vodio u pobjedu na izborima 2014. neki poput novinara Lensa Price smatraju da ta stranka ima novi slogan. Modi na prvom mjestu, Modi na drugom mjestu, modi na trećem mjestu. Razlog za to popularnost je i moć rendre Modija, koji je 2014. godine predvodio stranku Baratija Džanata u izbornu pobjedu, a on je izabran za premijera Indije. Lance Price u knjizi Modijev efekt unutar pohoda rendre Modija da transformira Indiju ovako opisuje tog političara. Iz onoga što sam vidio i pročitao, bilo je jasno da ako je itko političar s punim radnim vremenom 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, onda je to Narendra Modi. Čini se da ne dopušta bilo čemu ili komu da ga odvuče od njegova zadatka. On je trezvenjak, vegetarijanac, živi u celibatu, ne bavi se sportom, nema hobija, nema obiteljskih veza, spava samo 5 do 6 sati na dan, nikad ne ide na odmor. Kada i radi nešto što nema veze s poslom, poput dnevne joge ili meditacije, to on radi samo kako bi ga to učinilo produktivnim i učinkovitim za ostatak dana. Narendra Modi je rođen je 17. rujna 1950. godine u Vadnagaru, malenom gradu Indijskoj saveznoj državi kudžarat Diplomirao je magistrirao na studiju političkih znanosti i pridružio se hinduskoj organizaciji Raštrija Svajma Sevak Sang ili nacionalnoj dobrovoljačkoj organizaciji. Ta organizacija zagovarala politiku hindutva ili hinduskog identiteta. Većina vođa stranke Baratija Jonata pripadala ili pripada toj organizaciji. U listopadu 2001. Modi je postao prvi premijer Gujarata. Sljedeće godine dogodilo se nešto što će obilježiti njegovu političku karijeru. Lance Price piše. Ujutro 27. veljače 2002. vlako je prevozio više od 2000 putnika, zaustavio se u postaji u Godri, na istoku Guđerata. Većina su bili hinduski hodočasnici koji su se vraćali iz svetoga grada Ajotje u Uttar Pradešu. Ajotja je najosjetljivije od svih vjerskih mjesta u Indiji. To je mjesto u kojem je izgrađena džamija Babri Masjid, koju je 1527. dao sagraditi prvi mogulski car Zahir ad-Din Muhamed Babur. Mnogi hindusi vjeruju da je Ajotja rodno mjesto hinduskoga boga Rame i da je na mjestu na kojemu je podignuta džamija prije toga razoren hinduski hram. Stoljećima dug sukob oko Ajotje ponovno se razbuktao kada je 1992. razjerena svjetina razorila tu džamiju. Tako da ljudi koji su bili na tom vlaku koji je ušao u postoju Gotra nisu bili obični putnici. Kako je vlak usporio da bi ušao u stanicu, putnici u vlaku mogli su vidjeti da se okupila velika skupina ljutitih muslimana. Brzo su zapaljene krpe bačene u jedan od kupeja. 59 ljudi, među kojima je bilo 26 žena i 12 djece, spaljeno je do smrti. Nakon tog napada uslijedila je odmazda koju ovako opisuje Ramachandra Guha u knjizi Indija nakon Gandija. Uslijedio je val nasilja. On je bio najjači i najužasniji u gradovima Ahmedabadu i Barodi. Muslimanske trgovine i uredi bili su napadnuti, džamije zapanjene, automobili vandalizirani. Muslimanske žene bile su silovane, muslimanski muškarci ubijeni i od njihovih su se tijela radile lomače. Svjetinu su često vodili aktivisti VHP-a, Svjetskog hinduskog vijeća. Lokalna im je vlast pomagala. Njihovo oružje variralo je od mačeva i vatrenog oružja do zapaljivih bombi i boca s plinom. Vandali su imali biračke popise koji su im omogućili da utvrde koji su domovi muslimanski, a koji nisu. Više od tisuću ljudi stradalo je u tim neredima. Modija je Sonja Gandhi, istaknuta članica kongresne stranke i supruga bivšeg premijera Rađiva Gandija, nazvala trgovcem smrti. Pokolju Guđaratu nije naštetio Modiju. U prosincu 2002. on je reizabran za prvog ministra nakon što je njegova baratija Džanata osvojila dvotrećinsku većinu na izborima. 12 godina kasnije on će svoju stranku predvoditi u pobjedu na općim izborima. I Modi će se kao premijer suočiti s neriješenim problemom granice s Kinom. Da, veliki problem, veliki su problem tih Himalaj i Ladak naravno na kojem je Kina izgradila neka svoja vojna postrojenja i to čak u trenucima kada se činilo da odnosi idu dobro, odjedan puta nikne neki heliodrom ili nešto što Indici ne bi očekivali, a onda naravno i ono što je trenutačno veliki spor. Kina e, skreće jednu cijelu rijeku putru koja izvire na kineskom dijelu Tibeta, ulazi u Indiju i hrani ako se ne varam, preko 100 milijuna e, indijskih seljaka koji od te vode napajaju svoja polja. Kina je izgradila jednu od najvećih brana koje je ikada e, izgradila i očekuje se da će potpuno skrenut pravac toka E, rijeke Brahmaputra, tako da ona više uopće ni ne utiče u Indiju, da ne ulijeva se u Indiju. I dakako da, je sve, da su sve to potezi koji e, Indiju samo podsjećaju koga ima u svojem susjedstvu i vrlo se lako trupe nagomilaju duž linije. Recimo da je to sreća, da je negdje 1970. i sredinom 70. godina između Kine i Indije potpisan sporazum po kojemu je u tim regijama zabranjeno koristiti vatreno oružje. Što ne znači da nema mrtvih. Oni se tuku kamenicama, drvenim batinama, bacaju se ste telitice i svaki takav okršaj završi sa po nekoliko desetina ili čak e, stotinjak mrtvih, ali ono što je još u svemu tome puno gore, dugoročnije zlo, jeste ogromno nepovjerenje koje vlada između Kine Indije i zbog toga oporba Modija u Deliju i ne samo u Deliju, u Indiji ga optužuje da je sa svim tim svojim brojnim susretima sa Xi Jinpingom kompromitirao indijske interese. Te tako ga navodi na oštrije stajalište prema Kini koje je u biti uvijek vrlo opasno, a između ostaloga opasno i zbog toga što sad tek imamo kompleksnu situaciju gdje Sjedinjene američke države očekuju od Indije da se doista i postavi kontra Kini, te od Indije očekuje da bude aktivnija članica takozvanog koda, četvoro e, lateralne sigurnosne skupine između Amerike, Japana, Australije i Indije. U travnju 1955. u Bandugu u Indoneziji okupili su se predstavnici 29 zemalja trećeg svijeta. Oni su tada predstavljali pola svjetskog stanovništva. Među pozvanima bio je indijski premijer Jawaharlal Nehru. On je inzistirao da na konferenciju bude pozvani predstavnik Narodne republike Kine. To je trebao biti premijer Chu Enlai. Nehru je počuva poslao zrakoplov koji je nosio ime princeza Kašmira. U taj su zrakoplov agenti Kuomintanga postavili bombu i on se srušio u Južno-Kinesko more. Ču se nije ukrcao u taj zrakoplov. U Bandung je došao tri dana nakon pada princeze Kašmira. Prije dolaska u Bandung, Ču se u Burmi, današnjem Janmaru, sastao sa Nehorom. U listopadu 1954. Nehru je bio u posjetu Kini, tada se sastao i s Mao Tse-tungom. Između 1954. i 1957. čuje četiri puta putovao u Indiju. Svi ti susreti nisu riješili problem kopnene granice između Kine i Indije. Rat koji je izbio 1962. okončao je posjete indijskih i kineskih predstavnika sve do 1979. kada je ministar vanjskih poslova prve vlade koje je sastavila stranka Džanata Atali Bihar i posjetio Peking Nade u zatopljavanje odnosa okončane su kinesko-vjetnamskim ratom. Indija je bila u prijateljskim odnosima s Vjetnamom. Trebalo je proći skoro jedno desetljeće da se opet sastanu visoki predstavnici Indije i Kine. Premijer Kine Li Peng pozvao je premijera Indije Rajiva Gandija, unuka Javaharlala Nehrua, u posjet Kini. Do njega je došlo u prosincu 1988. Bertil Lindner u knjizi Kineski indijski rat piše Rajiv Gandhi susreo se s kineskim vođama, popeo se na kineski zid i na službenim banketima pažljivo uređeni ukrasi od povrća bili su oblikovani u obliku zmaja koji je simbolizirao Kinu, u obliku pauna koji je simbolizirao Indiju, te u dvije golubice koje su simbolizirale mir. Možda zbog nedavnih incidenata na granici, indijski premijer primljen je s najdubljim poštovanjem. Posjet Rajiva Gandija označuje početak otopljavanja kinesko-indijskih odnosa. U prosincu 1991. kineski premijer Li Peng otišao je na uzvratni posjet New Delhiju. U 90. posjeti visoko rangiranih političara postali su rutinski. Kada je u rujnu 1993. premijer Pamula Parti Venkata Narasima Rao posjetio Kinu, potpisani su sporazumi o održavanju mira na granici na Himalaji. U studenom 1996. kineski predsjednik Jiang Zemin posjetio je Indiju i dvije su se zemlje dogovorile oko niza mjera koje su trebale učvrstiti učvrstiti povjerenje uzduž granice. Za vrijeme tih posjeta Kina Indiji predložila ovaj opći sporazum o međusobnoj granici. Indija će pristati na to da Aksai i Čin postanu dio Kine. Zauzvrat će Kina priznati ostatak granične crte koje je povukao Henry McMahon. Indija nije pristala na taj prijedlog. McMahonova crta ostala je i dalje problem. I sada se oni bilateralni forumi u kojima Kina i Indija postoje zajedno, kompliciraju tim ogromnim nepovjerenjem koje između ove dvije zemlje postoje. Bez obzira na to sve, to povjerenje dugo neće nestati, između ostaloga i zbog toga što Indija pod modijem to artikulirano razvija svoju težnju da postane puno značajnija članica međunarodne zajednice i modije sada, ja mislim prvi puta eksplicite rekao na dan neovisnosti Republike Indije, veliki praznik gdje je on držao govor i rekao da Indija mora postati stalna članica Vijeća sigurnosti, što Kina nikada neće dopustiti. Dakle, otvoren je i odavno, a sada je artikuliran taj prostor gdje se Indija kao najmnogoljudnija, po novome zemlja svijeta, jer je prevazišla Kinu po broju stanovništva, demokratski vjerojatno najvitalnija zemlja svijeta, zato što ima mlado stanovništvo za razliku od Kine koja je ostarila prije nego što se obogatila, i zemlja koja ima zavidni razvoj, sada puno dinamičniji nego Kina, zemlja koja šalje svoj modul na mjesec i koja ima sve dimenzije koje jedna vele sila može imati, e, zahtjeva svoje mjesto koje joj susjedna zemlja neće dozvoliti e, zauzeti. Tako da Odnosi između Kine i Indije su trenutačno u tihome e, sukobu ili između vrućega mira i hladnog rata i e, sa sporadičnim okršajima za koje ne treba očekivati da će prerasti u neki ozbiljni rat jednostavno zbog toga što je Kina vrlo koncentrirana na svoje istočne obale, na e, Tihi ocean i na to što će se dogoditi s Tajvanom, ali koje onemogućavaju da se ikada između te dvije zemlje razvije onakva bliskost E, kakva se je u jednom trenutku očekivala da bi mogla biti moguća. Početkom 1949. godine komunističke trupe zastale su na rijeci Yangtze. Komunističke trupe su nakon odmora trebale krenuti u konačan obračun s trupama Kuomintanga. U siječnju te 1949. Chiang Kai-shek je dao ostavku na položaj predsjednika Kine. Naslijedio ga je Li Zongaren, koji je stolovao u Nanjingu. Li je pokušavao sklopiti nekakav dogovor s Mao, koji je javno objavio osam točaka koje su se morale ispuniti kako bi se uopće moglo početi bilo kakve razgovore. Jedna od tih točaka, ona sedma, glasila je ukinuti sve izdajničke sporazume. Po tim sporazumima komunistička partija Kine smatrala je svaki sporazum koji su sklopile dinastija Qing ili republikanske vlade nakon pada carstva. Da sve ne bi ostalo na riječima, Narodna slobodilačka vojska Kine poslala je stranim silama jasan signal. Jonathan Spence u knjizi Potraga za modernom Kinom piše... Sada su Britanci bili ti koji su upozoreni kada su u travnju 1949. pokušali poslati svoju fregatu Amethyst do Nankinga kako bi veleposlanstvu dostavili zalihe i ako bude potrebno evakuirali britanske civile. Dok je Amethyst plovio uz Yangtze, došao je pod tešku vatru komunističkih baterija sa sjeverne obale i nasukao se u 17 poginulih i 20 ranjenih. Britanski ratni brodovi koji su poslani da ga spase bili su otjerani. Bila je to izvanredna jedna gesta antiimperijalističkog aktivizma na koju su Britanci bili nemoćni odgovoriti, iako su na kraju uspjeli spasiti sam brod. Mao Tse Tung proglasio je stvaranje Narodne republike Kine 1. listopada 1949. godine. Mjesto na kojemu je proglasio novu državu nije bilo bez simboličkog značenja. To je bio ulazak u palače iz kojih su vladale dinastije Ming i Qing. Kina je dobila nove vladare i oni su od prvog dana namjeravali pokazati da neće dopustiti Zapadu bilo kakvo uplitanje u poslove Kine. Dani stare, slabe Kine prošli su. Slični su osjećaji bili u Indiji nakon odlaska britanske kolonijalne uprave. Nezavisna Indija nije namjeravala biti podložna Zapadu. Da, istina je to. Ja samo hoću još jednom rečenicom se vratiti u tu povijest e, zajedničku kolonijalnu. Opijumski ratovi su bili nešto što je kretalo s indijskog tla. Opijum se proizvodio u Indiji, a kada su izbili ratovi, onda je indijska vojska učestvovala na strani Britanije, naravno, u pokoravanju Kine. Kina to naravno nikada nije zaboravila i prezirala je Indiju što je dozvolila biti kolonija. Kina pod svim pritiscima i djelomičnom semi kolonizacijom ipak nije potpuno poklekla. Međutim, Kina je izrazito povijesni narod. Oni, oni sve što, o, čemu, o čemu razmišljaju kao od sadašnjici ili o budućnosti, kreću iz svoje daleke povijesti. Indija to do skora nije bila, ali sada jest. I sada isto tako se vraća u to što im se sve dogodilo i što se više nikada ne smije dogoditi. I ta indijska obsesivna neutralnost koju na koncu vidimo i sada u odnosu prema agresiji na Ukrajinu proizilazi ne toliko iz simpatija na rendere Modi prema Putinu koliko iz e, potrebe da se nikome ne dozvoli odrediti indijski put. Jako smo dugo, pa mogu reći desetljećima, govorili o azijskom stoljeću. I ima puno razloga zbog čega trebamo i dalje govoriti o azijskom stoljeću. Dovoljno je pogledati kako izgleda disfunkcionalna Amerika u ovome trenutku, e, o čemu razgovara Europa i Europska unija u ovome trenutku, pa da moramo očekivati da dolazi azijsko stoljeće. Ali, tko će biti temelj, ko će biti stup, ko će biti glavni stup tog azijskog stoljeća, to je diskusija koja se ne vodi često otvoreno i, i, i između tih država, ali unutar tih država je veoma. Te tako Kina koja je bila veliki favorit da će se azijsko stoljeće pretvoriti zapravo u kinesko stoljeće, sada gubi dah, Indija ga dobija. I u svemu tome naravno da se negdje pojavljuju isti ti tonovi koje je Kina imala i još uvijek ima u svojim govorima i dokumentima u Modijevom govoru koji potpuno na isti način obećava da će do 2047. godine kao, na isti način kao i Xi Jinping Kinezima, tako i Modi svoje nacije obećava da će Indija do 2047. godine biti razvijena sila i e, voditeljica u brojnim aspektima razvoja. Što se zapada tiče, u svim zemljama od Japana, Kine pa do Indije je postojala ta filozofija iskoristi zapad za vlastiti razvoj i on ni će koristiti dakako sve što se može dobiti sa zapada kako bi se taj razvoj i rast u vele silu potekao. je tako je Indija sada vrlo otvorena, otvorenija vjerojatno nego ikada za strane investicije, za kapital koji polako se preseljava i seljava iz Kine i traži novo, novo tlo gdje e, će se dobro i zaštićeno osjećati i Indija sa zapadom neće imati nikada onakvih otvorenih sukoba kao što ih ima Kina, govorim verbalnih ideoloških sukoba kao što ih ima Kina, jer ponosno sebe i dalje naziva najmnogoljudinom demokracijom svijeta, kako i je. datum kada je Indija dobila nezavisnost odabrao je zadnji britanski potkralj Indije Lord Mountbatten. On je za datum prestanka britanske kolonijalne vlasti odabrao 15. kolovoz. Na taj se dan 1947. navršavalo dvije godine od japanske predaje saveznicima u drugom svjetskom ratu. Svečanost odlaska Britanaca i proglašenje nezavisnosti počele u 23 sata 14. kolovoza. Chandra Guha piše da su navodno astrolozi odredili da je 15. kolovoz nepovoljan dan. Tri su govornika govorila na toj svečanosti. Zadnji je bio Džavaharlal Nehru koji je objavio da će se u trenutku kada nastupi ponoć, dok svijet spava, Indija probuditi za život i slobodu. Dvije godine prije proglašenja nezavisnosti Nehru je naveo da su za budućnost Indije bitne tri zemlje. Niti jedna od njih nisu bile europske kolonijalne sile. Te su zemlje bile Sjedinjene američke države, Sovjetski savez i Kina. Na sjednici Ustavotvorne skupštine Nehru je još rekao, nećemo postati sljedbenici neke od sila u nadi da ćemo kupiti mrvice koje padnu s njihovog stola. Zazor prema imperializmu i kolonijalizmu ostao u Indiji jak do danas. Da, kolonijalno razdoblje je duboko, duboko u svijesti Indijaca. Prisustvo Zapada, neovisno radili se tu o zapadnim kapitalističkim i gospodarskim interesima, a onda naravno i vojnim, Indija prima sa velikom, velikom šakom soli. Pa tako i sve ove e, sigurnosne saveze koje Amerika pokušava osnova da bi se Kini stavila omča oko vrata, Indija prima s velikom rezervom. Naravno koristit će ih i e, tu ćemo vidjeti u buduće jednu veliku igru koja će se e, odvijati e, na daleko širem području nego što su to same Indije i Kina, makako velike, opet nisu dovoljno velike za tako veliku igru puno će se toga događati između Kine i Indije u Afganistanu. Vidjeli smo, na primjer, da su izbori na Maldivima bili referendum Kina ili Indija. Vrlo interesantni. Nama su Maldivi samo turistička destinacija, ali to je silno bitna strateška točka u Indijskom oceanu. I e, sve više ćemo imati ta e, nadmetanja između Kine i Indije koja će neovisno apsolutno i da pače ne samo neovisno, nego sa namjerom da se potisne prisustvo vrlo velikih tradicionalnih zapadnih sila u e, zemljama oko njih, izgledati pa negdje možda nalik na neku vrstu hladnog ili mlakoga rata jer se radi o tome koje će te dvije velike zemlje, koje će te dvije velike civilizacije i koji će ta dva različita modela razvoja e, prevagnuti nad, opet ponavljam, onim što se sada zove globalni jug. Globalni jug je i u jednoj i u drugoj zemlji i u Pekingu i New Delhi ocijenjen kao izvor vitalnosti globalnog razvoja. Globalni jug su zemlje koje imaju velikih potencijala, naravno obuhvaćaju Afriku gdje je Kina u ovome trenutku u prednosti u odnosu na Indiju s obzirom na pojas i put svoje projekte, ogromna ulaganja, ali Indija tamo ima također tradicionalno svoju svoju nogu i vrlo je ambiciozna te će se unutar toga globalnog koncepta globalnog juga između Kine i Indije tek razviti rivalstvo koje će biti istodobno vrlo interesantno, a za globalni jug ja se nadam većim dijelom pozitivno i korisno nego štetno. No ovo što ste rekli da će brisati prisustvo e, zapada sa svojega tla, vidimo već sada, vidimo već po tome da se pa čak i zapadna kultura, odnosno više bih rekla kulturni proizvodi, e, da se pokušavaju nekako potisnuti, zamijeniti domaćima, da se forsiraju i tradicionalni kategorije i u jednoj i u drugoj zemlji, iako naravno da jedna i druga zemlja ostaju na temeljima i definicije države i definicije suverenosti i definicije granice koje su došle sa zapada, demokracija ili komunizam i jedno i drugo je zapadna kategorija, te tako će to biti još vjerojatno zanimljivije. Ovo o čemu mi govorimo je više ono konkretno prisustvo zapada kao sile koje ne odustaje i to je interesantno, ne samo što Amerika ne odustaje, ona ne, ne odustaje, ona da pače, ona, ona povećava svoju, svoje prisustvo e, zbog toga što je ocijenila Kinu kao jedinog potencijalnog rivala, a ali tu su i druge europske sile. Velika Britanija ne odustaje od svog prisustva, Francuska nikako ne odustaje od svog prisustva u Aziji i Pacifiku i Kina i Indija će svaka na svoj način i sa svoje strane pokušavati to polako suzbijati. U rujnu 2013. godine u posjet Kazahstanu došao je predsjednik Kine Xi Jinping. Na sveučilištu nazvanom prema Nur Sultanu Nazarbajevu, koji od 1990. vladao Kazahstanom, Xi je održao govor. Što je o njemu rekao, piše Daniel Jurgin u knjizi Nove mape, energija, klima i sukob nacija. U govoru Xi je otkrio kinesku novu mapu za svjetsku ekonomiju, jedan pojas, jedan put, u kojoj će Kina, povijesno znana kao Srednje kraljevstvo, postati središte preuređene svjetske ekonomije. Ta će program povezati Kinu s cijelom Euroazijom. Kontinenti Europe i Azije viđeni su kao jedno golemo tijelo, kroz infrastrukturu, energiju, investicije, komunikacije, politiku i kulturu. Tog je dana prizvao osobu iz povijesnih anala, Džanga Ćana, koji je u drugom stoljeću prije Krista bio posebni zaslanik dinastije Han u središnjoj Aziji. Nakon što je deset godina bio zatočenik nomadskog plemena, Džang se vratio u Kinu i izvijestio je cara o mogućoj vrijednosti trgovine s dotada nepoznatim zapadom. Sada, više od 2000 godina kasnije, predsjednik Xi je postao pjesnički skoro mističan – dok stojim ovdje i gledam na tu epizodu iz povijesti, skoro mogu čuti zvona na devama kako odjekuju po planinama i vidjeti pramen dima koji se uzdiže u pustinji. U govoru na sveučilištu u Astani Ši je taj veliki kineski plan nazvao novim putem svile. Na tome nije stao. Mjesec dana nakon govora u Astani na sveučilištu nazvanom po Nur Sultanu Nazarbajevu, čiji je održao govor u parlamentu Indonezije. Što je tamo rekao, opisuje Daniel Jurgen. Tada je prizvao duh Eunuha Tri Dragulja, admirala iz 15. stoljeća, kojemu je pravo ime bilo Jen He, čija su putovanja dotaknula ono što je danas Indonezija, da bi se nakon toga otisnula prema zapadnim morima. Sada će, rekao je Xi, Kina raditi sa zemljama jugoistočne Azije kako bi izgradila pomorski put svile 21. stoljeća. Kinezi su na engleskom skratili naziv jedan pojas, jedan put na inicijativa pojasa i puta. Na kineskom ime za nijansu drugačije, strategija pojasa i puta. Na tu inicijativu Narendra Modi odgovorio ovim riječima. Povezanost ne može nadići ili potkopati suverenost drugih nacija. Za Indiju inicijativa Pojas i put je način okruživanja Indije i ona je lancirala svoju politiku Dijeluj istočno. Ta politika ima četiri cilja. Osigurati Indijski ocean, produbiti odnose s jugoistočnom Azijom, ojačati partnerstvo sa Sjedinim državama, Japanom i Australijom i nositi se sa nerazriješenim pitanjima s Kinom. To nije značilo da su Kina i Indija potpuno prekinuli svoje odnose. Modi i Xi su na sastanku u Čenaju, nekadašnjem Madrasu, gradu koji je imao nadimak vrata Indije, dogovorili nešto što je nazvano Chennai Connect. Prema tom dogovoru, Indija bi bila dio inicijative pojasa i puta. Ukrajinski kriza i tragedija je i za Kinu i za Indiju bile prilike da se pozicioniraju u odnosu ne samo na Rusiju, nego prije svega u odnosu na Ameriku, pa onda i na cijeli zapad. I ni jedna ni druga zemlja niskada nisu osudili Putina. Ja bih rekla da je različita suzdržanost Indije i suzdržanost Kine. Različiti su motivi, različito eh, se to manifestira. Putin će doći u Peking u još jedan posjet i bit će grljen i možda ne više nazivam prijateljem bez granica, ali u svakom slučaju lijepo primljen. Modi je Putinu u susretu na G20 rekao da nije vrijeme za rat. Dakle, to je sve koliko ga je kritizirao, je, to je bila kritika, to je bio njegov izričaj nezadovoljstva zbog toga što se ovo sve događa. Međutim, Modijevi indijski suzdržanost u osudi Rusije proizlazi <laughs> iz vrlo jasnih razloga. Prvo indijskih. Indija je najveći uvoznik oružja iz Rusije i prije svega suvremeno oružje dobiva iz Rusije. E, drugoj Indije su potrebni ruski energenti i Indija ne želi ni na koji način svoj razvoj dovesti u pitanje zato što će primijeniti sankcije prema Rusiji ili se staviti na stranu u ovome slučaju Amerike osuđujući Putina i rusku agresiju. To ne znači da Indija ima išta protiv Ukrajine i opet ponavljam da podržava rat. I ono što Indija i Kina a Indija možda još više nego Kina pokušava naučiti na zapad, jest da svijet nije crno-bijeli. Da ako ne osuđujete rat, ne znači da ga podržavate. Tim prije, sada dodajem sljedeću dimenziju, dakle mod Indijske dalje, globalni jug nije u velikoj većini nije primijenio sankcije i ne želi se prema tome odrediti upravo zato što ne vidi alternativu e, koju bi mogao poput Europe pronaći i dobiti plina od nekuda drugoga ili žitov kojim je ogroman problem sada koje ne dolazi, gnojiva koja su im nužna. Dakle, radi se o apsolutno temeljnim preduvjetima nastavka bilo kako sporog ili bržeg razvoja tih zemalja koje onemogućavaju ili, ili jednostavno određuju da se te zemlje ne žele svrstati eksplicite protiv e, Putinove agresije, neovisno o tomu što o njoj misle. U svemu tome vidjeli smo vrlo interesantnu pojavu da je G20 kada se je sastao u New Delhi-u Narendra Modi je doista uspio e, navesti Bidena, Joe Bidena, američkog predsjednika, da praktično proda Ukrajinu tako što se u zajedničkoj izjavi e, G20 ni jednom trenutku nije pomenula agresija, ni jednom trenutku nije osudio Putin niti Rusije, a za veći komitment, veće bavljenje kodom koji je upisan u e, zajedničkoj izjavi iz bilateralnog susreta između Modija i Bajdena. Dakle, Indija također ulazi u jednu visoku diplomaciju koja daje zavidne rezultate. U travnju i svibnju 2014. godine 554 milijuna birača u Indiji izašlo je na birališta. Bili su to do tada najveći izbori u povijesti. Kada su 16. svibnja prebrojani glasovi, postalo je jasno da je stranka Baratija Džanata osvojila 282 mjesta u indijskom parlamentu. Njezina glavna suparnica, kongresna stranka, dobila je samo 44 mjesta, pad od 150 mjesta u odnosu na izbore iz 2009. Novi premijer Narendra Modi brzo je formulirao neke koliko ciljeva i projekata. Jedan je bio da se eliminira vršanje nužde na javnim površinama. Jedan je pak imao naziv Napravi u Indiji. Bio je to projekt da Indija postane proizvodno središte nalik na Kinu. Samo između 2000. i 2010. radna snaga u Indiji porasla je za 63 milijuna ljudi. I u vanjskoj politici Modi je krenuo u velike promjene. U siječnju 2015. sastao se u New Delhiu s američkim predsjednikom Barackom Obamom. Izjavio da između njega i američkog predsjednika predsjednika postoji posebna kemija. Ugostio je i Xi Jinpinga u svom rodnom gradu Gujaratu. Ali nekoliko tjedana prije tog susreta dok je bio u posjetu Japanu, Modi je izrekao nekoliko nebaš laskavih primjedbi o zemlji koju nije imenovao mnogi su pretpostavili da je ta zemlja Kina. Modi je ponekad tako postupao na međunarodnoj pozornici. Na primjer, pozvao je pakistanskog premijera na svoju prisegu, a onda godinu i pol dana kasnije došao na vjenčanje premijerove praunuke u Lahore. Ali onda je dopustio svom ministru obrane da kaže da je odlazak u Pakao i odlazak u Pakistan jedno te isto. Xi Jinping je za generalnog sekretara komunističke partije izabran u studenom 2012. U ožujku sljedeće godine izabran je za predsjednika Kine i on je krenuo u promjenu strategije koja je desetljećima upravljala vanjskom politikom Kine. Tu je strategiju Deng Xiaoping definirao ovim riječima. Kupuj vrijeme, sakrivaj pravu snagu. Raš Doši u knjizi Duga igra, kineska velika strategija za uklanjanje američkog poretka, piše. Godine 2018. u važnom obraćanju središnjoj radnoj konferenciji o vanjskim poslovima činilo se da Xi dovodi u pitanje važi li Dengova smjernica još uvijek, kada je rekao takozvani pravilni pogled na naše uloge je ne samo da se mirno analiziraju razni međunarodni fenomeni, što je Deng zagovarao kao dio njegova sakri kupuj naputka, već da se uključimo, pogledamo na probleme između Kine i svijeta, razumijemo jasno naš status i ulogu u evoluciji međunarodne strukture i da znanstveno formuliramo vanjsku politiku naše zemlje. Kina, tvrdio je on, treba temeljito ojačati svoje strateško samopouzdanje. Chang Yunling, profesor na Kineskoj akademiji društvenih znanosti, koji je odigrao veliku ulogu u oblikovanju kineske multilateralne strategije, ovako je objasnio što Kina želi. Najvažniji cilj za Kinu u 21. stoljeću je da postigne nacionalnu obnovu i izgradi modernu, moćnu državu. Sličnu stvar za Indiju želi vjerojatno i Narendra Modi. Pitanje je kako ostvariti te ciljeve, a da se ponovno ne sukobe te dvije zemlje, govori Zorana Baković, dopisnica Ljubljanskog dnevnika Delo s dalekog istoka. Kina sa druge strane uspjeva napraviti e, mirovni sporazum, odnosno obnovu diplomatskih odnosa između Saudi Arabije i Irana i obje zemlje uvući u BRICS, dakle u blok koji se sastojao do sada od Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike i koji je dobio šest novih zemalja koje će od 1. siječnja biti punopravne članice, među kojima su Saudi Arabija, Iran, Ujedinjeni Arapski Emirati, dakle po nekim teoretičarima dobivamo BRICS plus OPEC i odjedanputa puta se unutar tih malobrojnih, do sada malobrojnih multilateralnih organizacija stvaraju vrlo ozbiljne alternative silnim G7, pa onda naravno i svakoj drugoj zapadnoj organizaciji u kojima djeluju kao što ćemo često vidjeti uvijek Kina, Rusija, Indija, Kina, Rusija, Indija kao nekakvi tronožac koji se svako, u svakoj od tih organizacija ponavlja i koje nameću jedan novi način razmišljanja. A to je Kina i Indija su trenutačno u nekakvom latentnom oružanom sukobu, da ne kažemo sukobu kamenicama, ali, ali ratu. A svejedno će biti u brics svejedno će biti u G20, svejedno će biti skupa na mnogim poljima gdje se radi o e, odlučivanju o, nuđenju sjemena novog svjetskog poretka. Dakle, to su dvije zemlje koje nude ideju da će novi svjetski poredak biti zasnovan na vrlo različitim, možda čak opriječnim društvenim sustavima, pa čak i vrijednostnim sustavima, a da opet može funkcionirati tako da se te dvije zemlje zajedno pojavljuju kao nositelji tog poretka. Koliko će to trajati ako ne bude tog pritiska zapada, ćemo vidjeti. Za sada im je motiv da e, očistiti Aziju od imperializma, kako se to i danas naziva bez puno ograda, e, očistiti Aziju od e, zapadnih interesa koji je neokoloniziraju u velikoj mjeri i napraviti jedan novi identitet Azije, a onda naravno i novi identitet da ove dvije civilizacijske države koje za sada pronalaze nekakvi način usprkos svemu tome ili možda zahvaljujući svemu tome što su kroz daljnju i bližu povijest prošle, što e, se nadamo da će opstati i opet ponavljam, nadamo se da će opstati i u jednom trenutku kad one doista postanu dominantne. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Toni Bertović. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2023. godina.